turiko turavuga ku byerekeye iterambere ry'umuziki akaba rero ari iterambere ryiza ego eh, hari abatwumviriza ku munsi wa mbere mu gatondo hari abatwumviriza eh, ku mugoroba mu ijoro hari abatwumviriza bari mu ijoro haba mu bihugu bitandukanye mumaze iminsi muko murabikurikira tuko turababwira yuko hariho eh, ijambo ry'umutwe wo tuko turaganira ku byerekeye eh, iterambere ry'umuziki dufatira cyane cyane mu gutunganya no kuja mu masabukuru mwarumvise isabukuru ya mbere twatangure ko Nezera Festival aho twaganira muri nina kakabone buke twaronse uwo tuganira akaba ari pasta eh, Joyeux mu kabafise eh, isabukuru bita Inganji Festival uno munsi tuzarere kuko maze ibiswe mukirekera kuri Facebook WhatsApp Instagram hamwe na WhatsApp bobona ariko aratwumviriza ahagaze eh, neza na neza he bobona mwaramutse nabaramukije christian savier ego bobona neza na neza uhagaze hehe ubuneza na neza mpagaze centre ville ya Bergamo akaba ari ville iri muri Itali akote ya Milan eh, ziri difera n'amasitire nahora nkora ni ukuvuga iyi alubumu irimo uturirimbo umuntu ashobora gutamba uturirimbo tw'urukundo nk'uko bari babisabye nicyo navuga kuri iyo alubumu alubumu yaraheze ubu tukaba tugiye no kuyikorera amavidewo ego aka waduhaye kitwa gutega bobona eh, tubonye ko biciye bicika murazi yuko iza watsapu ubona ko bibabwira bigoye ego aragarutse ku murongo bobona aka karimbo waturungikiye kitwa gute ako karirimbo kitwa flowers room twabonye ko wahinduye kwandika bobona byabanje kutugora kwirana kuri youtube abashaka kukumviriza neza bakoresheje telefone zabo bo kwandika gute bo hamagatire bona kugira batore ivyambo bona urashobora guca kuri eh, facebook urashobora guca kuri site yiwanje eh, www.bobona.net cyangwa urashobora guca kuri instagram yiwanje canke urashobora eh, kwegera Christian Xavier mhm. nawe nyene yogira icyo afashije yego cyane urakoze turagushimiye Bobona ivyo kuri vyo urakora twaronka iminsi tuzoronka akaryo kukubaza ku bindi bintu vuba kituko turi yumvira kabasosere amace tubandaye tubabwira amakuru dufise imbere ko tugira igice ca kabiri ico kirininya aho tuvuga kuvyerekeye iki kuvyerekeye festival bita inganji nsavye umuhungu wasavye umuzukuru asavye yufije kumererwa neza mu Burundi burarimba baraka wanase Miss Erika bingerebutse abaririmbyi babiri ni abantu bakunda akazi rwose wabonye kuri sene urabona yuko ari abantu nyine eh, imisoro y'imisonga nyine ifise inguvu nyinshi kandi eh, igira eh, ikoresha dovuga gute eh, yishimiye ivyo kirakora pana bimwe byo gusondeka canke kunebwa ni bimwe bavuga ngo ngo rien ne se fait sans passion rien de grand ne se fait sans passion urimo igifaransa none uca ubyumva eh, nk'ubu rero agiye ajya ku biga bw'ibyuma agakora abinezererewe ebana ntakubita swata aguma akora anezerewe n'ahamara amasaha umunani kubera urukundo akunda abakunda akadusanganiro usanga bikurikira neza nuko tudatebye rero tubabwire ku RPS twameshe ko RPS eh, iri indirimbo indirimbo yarasohotse rero akaba iri eh, igiteramo gikomeye cyane muri bukaba ariko barakurikira harimo abamesha makuru eh, mu minsi yahera bahurira n'ibita kuri ABC ngaha Harabana na dusanganiro hari batumiwe na Michel wo muri RPS akabare yaratuganiriye ku byerekeye igikorwa ariko arategura akavuga ko bashaka ikanguka muri gospel music harabaye ivyumviro vyinshi vyiza hari abaririmbyi batanze eh, ivyumviro vyiza harabamesha makuru nabo nyere bafashije bituma iyo ntambwe iboneka iyo rero yitwa gaga gaga uraza muri weekend gute tumviriza amasegonda makeya hama tuje tuhava tuganira na Michel Michel atwara RPS atubwira ivyo ari tubimenye hama bidufashe kumenya ivyo barimwo hanyuma baze batera imbere arakoze cyane rero murabyumva yuko Michel wo muri uh, RPS yashoye kubashikiriza izo rero hazisaganizo bikurikiranira hafi murazi yuko ari uh, ikiganiro bakoranye n'umushamakuru mwabyumvise ibyo bari kubategura mwabyumvise nibizo babiri hafi mu minsi za tuzobibabwira nuko rero twibutsa ko rakurikirana hazisaganizo tuganira uburundi ruraririmba aho rw'ibiganiro twako turavuga kuvyerekeye ubu uye no musezo kumva icyerekeye pamoja festival ubu rero kamaze eh, imyaka itatu mu kanya isasiro turaganira witwa mura ari kumwe na uge batubwira ingene bayitegura ingene bigende kugira ngo dufatire kwa kararo murazi kiro kiro kiganiro kiro cambere kishira imbere no kugira ngo twige twige abaririmbyi bamenye uruhara rwabo ama experience dukuvuga ivyo abantu bagiye baracamwo tubifatire kugira ntibirinde biduhanga hanyuma dutere imbere twese turi kumwe dufatanye mu nda tudatevye uge na mura ni mukanya isase Eh, kutuganira ku cyo bashoboye kuruta ibindi kugira ngo eh, abari inyuma bashobore gufatiraho akarorero maze bahakura inyigisho ishobora gutuma eh, batera imbere maze twese dufatane mu nda mu iterambere ry'umuziki Nundi maze iminsi muko murabikurikira ku buhinga ngurukanabumenyi instagram facebook whatsapp aho turi ko turavuga urukurikirane rw'ibiganiro bijyanye n'icyo bita amasabukuru muri gifaransa bita festival twatangiye tuvuga ku byerekeye nezera festival akaba ari yabereye muri leta z'ubumwe za amerika yahuriye ibihanganye nka ba gorete mu mabano abitwa ba africa nova eh, n'abandi bari baje bantu biri eh, wizeye umwe muri vivante kaba hontunga ba steven sogo bakakabone n'abandi bukeye twaraganiriye n'ikiganiro iyi festival bitwa inganji festival aho twasanze bashobora kuvanga imiziki abagira icyo bita art plastique canke abagira iby'amasinema bose bakagira icyo bunguranye batera imbere bo bakaronka Eh, n'inyigisho zibatuma bashobora kuronka n'ubushimwe bwo batuma bashobora gutera imbere uno munsi rero tuhava tuganira eh, twishikiye akadusanganira ubugira kandi yavuye muri studio ishika ahantu bita kuri eglise CLM aho twasanze hariho eh, imisoro iri kuriga ibitandukanye abagira ibintu byo kuvuza umuziki bitare nabona n'inkumi nziza hariya eka n'abandi basanzwe biga ururimi nka caca n'icyongereza twarumvise ko ngaha kuri no eglise eh, abantu bahasengera ngo biga icyongereza cyane ubwo icyongereza gishyira eh, imbere nuko tugaruke muri pamoja festival ndi kumwe na babiri eh, basanzwe bari mu bategura iyo sabukuru rikomeye yego turabizi ko warakoze kandi mm. uko warakoze nawe ko washoboye gushika muri sitiyo za radusangira kudutumira uwundi nawe bari kumwe ni ruragahiye irving ah, nkaba nkorana na ig muri pamoja festival nkaba nkora nabyita kuraba ivyo abaartiste canke abaririmbyi ico bakora muri Pamoja Festival na na evenement yose ngene ni kuva programme n'ibindi mm. turumva neza yuko uh, kugira umuragire isabukuru hariho ibisata eh, bigenda vyuhirana mbega pamoja festival uwabazaniye iki mwamusigurira gute pamoja festival urumva harimo festival harimo festival festival ni isabukuru abanywanyi ba radiyo isanganiro bagize iminsi babyumva ni isabukuru riba rishingiye cyane cyane ku kintu muba mwihaye twebwe n'umuziki hariho amasabukuru ya sinema y'amereresi ni iki twebwe n'umuziki pamoja ni ukuvuga ijambo ni igiswahili risigura kuja hamwe tubabona hariho abantu tuba tuzi yuko bashobora gusangira stage tukababona ati uriya avuye aha haca hakurikira uyu rero pamoja festival nico ni isabukuru riba rimwe gusa mu kwezi kw'indwi ku mwaka ku mwaka ubu tugeze ku isabukuru rya gatatu turashima imana aho tugeze turamaze gukura vraiment gushika no munsi turaryoherwe eh, sinzi ko nibaza ko nabisiguye na neza mu ego nivyo ico c'abaririmbyi kuja hamwe ni ikintu kiba gikenewe cyane cyane kurumva um, kongo ah, ibihugu nyine bitwegereye gushobora guhuza guhamagara umuntu artiste wo hanze agashobora kuririmba imbere yabo bakabibona ngena aririmba bagashobora ko agashobora kubigirako nicyo rero umutima pamoja no gushobora gushora ku muntu ari hanze umva ngo ashobora kuzibujumbura gushobora kuryoherwa ku kiyaga akajya no mu keke mm, turabyumva yuko eh, ryakudze rigitangura eh, riranatera imbere mu mwaka ugira gatatu eh, umwana amaze gushikana imyaka itatu aba yacutse ku bibere nyina aba atangiye tura tubona umengo bajya abantu bashobora kuba bava muri eglise imwe mbe bigenda gute ngo muhuze imitima kandi mudasangiye amadini ijambere rero reka tugire ko dukosora urumva pamoja festival urumva eh, si crm crm ni ishengero ariko ridufasha cyane riri hafi yacu cyane kuva dutangura iki gikorwa kuduha ikibanza kudushigikira eh, ibintu byinshi dukora tubikorera ngaha urabona no ngaha niho wadusanze rero ni naho wadusanze sino abantu bose dukorana ba artiste wanashaka bose dukorana bava amasengero atandukanye menshi rwose jewe wanashaka mura murangerageza kuganira nawe nkamwe none nawe usengera uko ugatangara ukavuga uti eh nuyasengera ngaha rero ntitwimiriwe ntana kuko dumva twese twizera bimwe aho tugiye kuvuga ngo twese ngo dukorane nk'abavuye muri vivante je ko bwa butumwa bagashobora kubugurira imiryango byorohewe ego twibutse ko kuri radiyo turi mu kiganiro ubundi buraririmba aho ubwira kandi ubwira gatatu turi turavuga ku byerekeye iterambere ry'amasabukuru aho twasanze igihugu cy'u Burundi kitakunze kuronka amasabukuru eh, ayo gifite nayo akavuka gacapfa uretse nk'irya sabukuru eh, y'iby'amasinema cibita festika festival do di cinema de l'audiovisuel du Burundi maze imyaka cumi yo urumva ko imaze kwerekana ko itagipfuye ari ayandi usanga atangura gacahagarara pamoja festival imaze imyaka nk'imyaka itatu eh, mutubwira muti eh, turiko turakura kanatsinda ibyo twakoze muri uno mwaka uwukurikira wa kabiri twashyize ko aka kantu umwaka ugira gatatu ngaka kashe kuboneka tutari twaronse mu myaka ibiri iheze hama muce mutubwira icyo mupanga kuzokora eh, mu idoza abwira twumve yuko wa mwana ageze muri materineri afite imyaka itatu ejo azo kwinjira muri pirimeri hame ejo akazogaruka muri segonderi n'ahandi Um, umwaka wa mbere wita ko ari umwaka w'amavuko umwaka w'amavuko nk'uko wabivuze uh, yari umwaka wo gushobora gushyira iyo yereko cyangwa ibivizo imbere mukagenda kenshi batugora gushobora kugira kumva bo imvugo batahura n'imwe dutangura n'imwe wikeneye ko tujyana ahantu hamwe rero ah, iyo dushaka kubona ni gushaka kubona aya ma afasha abartiste para gufasha abafasha abatise nuko ari umwanya mwiza namaze kuba yuko nk'ubu twakoresheje abantu aba volontaire ah, bashika amajana abiri mupamoja festival hanyuma mm, muri amajana abiri uh, nka 50 volontaire juste après pamoja festival bashobora kuronka akazi atari ya artiste atari ya abantu bo muri entreprise atari ya abantu bo mu rushengero ni entreprise y'igihugu cyose numva mengo rero ah, aho tuko turaja dukeneye yuko umuntu wese zo ari uzo muri iri cyangwa uri bahamasi cyangwa uri muri leta zunze amerika uvuga muri juye itariki za nyuma uh, ukwiye kujya mu burundi gushaka kureba abakitse bose bahuriye aho hantu mhm. kubera iki karera bici mugama hama ari intambara yo gushobora kujya hamwe ko bivuga ati mviriza hama ariho tubigenza gute hamwe gute ugasanga umwe mushaka gufikira mugabo icyo nkunda ni ukubera chaque fois chaque fois nivo y'ubumwe ya miduga ubumwe buragira amanivo ndavyibaza hariho nivo tukeka tujane hajya mugabo ari n'indi nivo urenga ugasanga icyo yumviriye wacyumviriye icyo hajya tugira iki wakigiza icyo kintu naza yuko rero pamoja ni familia y'abakisakuranye n'abarundi bose bayo barabona yuko birashobora kuba umuntu ashija hamwe rero naza yuko ikintu cyatumye abantu bashobora gushika ari benshi cyane nubwo bumwe bwari transparent mu bantu ni mm. e, ukuri ndanankuraje abantu bose bakora baratwumviriza e, urabizi yuko hari abantu bo bajinga nka muri kino gisagara bacaja kupura mu buyenzi eh, ukazisohora rogisere yawe ntirashwe mu buyenzi turasenga imana ntizipfije rero ayo matike tuyakura mu bushinwa ebana aradufatanya n'amahera atari makeya mugabo ni novuga nti birakwiriye kugira ikintu gise neza birakwiriye Eh, n'ibyo bintu bibiri icya mbere ni creativite ni ukugira ikintu kidasa n'abandi n'ibi byo gutumira amabisi akaza gutora abantu mu gisagara ko ari kugira ngo naho abatuganirira ubwa mbere kanaba babicije mu gatoya yuko umumwe wese ateza kugira eh, icyo bita eh, lame iyo ni ukuvuga ubwigenge bwabo ntukoporore ngo ubwire uko babikora ko baba bafise icyo baba bashaka gushika ko mugabo hariho bimwe bimwe musaga muhurira ko mbega uwo babaza pamoja festival mu myaka itatu n'itanu iri imbere muyibona gute neza um, yuko ni ikintu cyiza cyane mu gihugu antuka abadukuriye canke abari ah, mu nzego bakwiye kuvyishimira yuko ugwaruka ruhagaze kugira ngo rushobore gutegura ibiteramo binini binini nk'ibiyi rero ico nosaba ugwaruka nka jewe bose beko yateguye ico kintu tubanze dushiremo ubuseriye tubanze dushiremo inguvu tuvuge yuko ibintu twa turabikora nimba je umugenzi wa mura hageze akazi n'akazi hama kumva umutima jewe nanjye muri departema y'iwanje nkabikora duhora twicara mu manama tugakurana amasanu eh tukavuga ati wewe nturi kurakurikiza karindiriye hariyo abantu bari abakiriya bacu baturindiriye rero dushiremo ubuseriye mwiyumvire yuko mutabikoze tutabikoze uno munsi ntituzorindire uriya wundi muntu ko azabikora nico yavuze karata cyari ikintu cya motivation igituma kuri icyo kintu aza yuko um, ari wavuze ngo ubwire urabe ko entreprise cyangwa ikintu kurakora cyapfuye cyangwa cyapfuye ni kugira imyaka itanu aza yuko abajene bose bashira yuko nimwegeza kuganya kuganya muri akanya mwagerageza gushobora kuvuga ati iki kintu kuri ngo nagikora abantu muri kumwe gerageza umenye igituma muko murabikora hama mubikore neza ndisire yuko uh, pre myaka 10 20 30 urabona hatanga kujamo ikintu nico ego cyane hani kiganiro ubundi ruririmba kigarukiye ndashimiye mura atwara iki muri pamoja festival um ko ari diate artistique singine bivuga mu kirundi ndaba ba artiste ndaba stage design ndaba programmation événement um, ego nivyo tukabana uge ajejwe jewe ndakwemereye kugutembereza urakoze cyane merci beaucoup ego inyuma ya nezera eh, festival inyuma ya inganji festival twako turavuga na pamoja festival mu ndwiza uh, tuzobabwira yindi eh, isabukuru ya nyuma izokwije uh, indwi gira kane aruko kwezi twama tugira uh, kuvuga kuvyerekeye teme nsavye umuhungu asavye umuzi kunsavye naho kundwiza bye bye umviriza urundi burundi nuko rero ndashimiye mura na ige bo muri inganji eh, muri eh, pamoja festival murazi ko inganji festival yavuzwe mu nzu iheze hanyuma mu nzu yakurikiye rero ya mbere yari inezera festival ubu ntituramenya neza icyo tuzovuga ku byerekeye eh, amasabukuru mugabo turashobora kuzoyibabwira mubibonye kuri instagram facebook whatsapp uno munsi twashoboye kuronka amahirwe dufise abandi baririmbyi mu nyubako za radiyo isanganiro ariko sinshobora kubadondagura bose reka ubwa mbere na mbere nakiri uwo turi kumwe mu nyubako za radiyo isanganiro mwaramutse mwaramutse neza mwitwa bande eh, nitwa ndayihereje jean claude ko musanzwe natanguye kwiga iby'umuziki kuririmba mu bibiri n'umunani natangura kwiga nkoresheje gitari kikabandanya eh, n'ubu nkiririmba kuva icyo gihe narashoboye gusohora indirimbo ubu ku ndirimbo zibiri kweri natanguye ishuri ryaheze uburyo gusa nibwo butaraboneka eh, jewe viziyo y'iwanjye eh, mbere na mbere eh, bisa viziyo yo kuririmba umuziki urimo ubuzima umwe mvuga nti bishobotse wo kwamaho urimo impanuro ko ahanini njyewe nkunda kuririmba impanuro zijyanye no mu kibano ukuntu twabana neza tukagira ubuntu mu bantu freedom uravuze gitari uraririmba neza ndagerageza yego byari biryoshye cyane umwenga wari kubandanya ibintu bikabandanya biryoha cyane freedom uwo kurondera kugufasha yo kuronka gute aderese yawe eh. ni gute adresse yanjye nibaza numuha eh, nimero za telefone bihumbi bibiri na cumi na gatatu uno munsi ukaba ufite indirimbo zingahe ego mfise zibiri indirimbo zibiri nizo ufise muri saha ego hanyuma ni gute wewe wumvise ko ushobora kuririmba byagenze gute je kuva mu bwana novuga ko ari nk'ibyo navukanye narabikunda cyane nakunda gukurikirana indirimbo gukurikirana indirimbo z'abandi baririmbyi n'aba nkunda kumva nk'abakurikirana cyane iyo inspiration yo kuririmba nari nsanzwe ndayifise rero ndumva n'ingabire hano nahawe sinamenye ingenda byanjye iyo uri kuririmba ahanini indirimbo zawe zihagaze kuki message utanga ibijanye n'iki ni n'ubuzima ni iby'ubuzima abantu ingene babayeho iby'ubuzima ingene tubyiyumvira nayo ivuga ko uko bimeze ibyo iby'ubuzima ntagire uzobyiruka ko cyane kubera ubyiruketse ko cyane uriruka hama wajya kuronka kandi kubera ku isi hari hababi harabaca kwipfuriza inabi ah, natanguye kuririmba mu kwezi natanguye kuririmba muri demiri diseti ego nkaba ariho natanguye gusohora izo ndirimbo mu kwezi kw'icumi na kabiri ego uno munsi ufite indirimbo zingahe ah, uno munsi imana yarashoboye kuwufasha ufite indirimbo zitanu izo nizo imana yabashije kumeza ego ni clip video cyangwa ni audio gusa ah, ni odiyo imana ntirampezagira kugira mbashe kugira kiripe ariko gusa ndibaza imana izo bikora kugira mbashe gushika kuri kiripe ego ni kiki cyatumye none jean bosco wiyumvira kuririmba jewe icyatumye ndirimba ni imana yabitumye kuko ni ingabire yanjemo kuko si hari abantu bavukana iyo ngabire yo kuririmba ariko je ni impano imana by'ukuri yanjemo numva yuko mfise iryo shaka ryo gushaka kuririmba mm. uno munsi rero ukaba uvuga ati reka ndirimbe ariko mu kuririmba uba ufise intumbero uvuga ati genda ndashaka gushika aha ndashaka uzoba iki wowe urabye nko muri kazoza wifuza ko jean bosco wewe uzoburinde cyangwa uzoba ushika kuki twebwe kubera urabizi turirimba indirimbo z'imana ego ikintu gituma ahantu ugiye nifuza gushyika umuntu arashobora kumva ubutumwa buri muri izo ndirimbo yumvise ubwo butumwa akavuga ati jewe bose kararirimba neza bose kararirimba neza aho niho umuntu niho je nifuza gushika yuko azoshobora gukizwa bw’izo ndirimbo zanje ubwo nibwo rugero hanyuma aho nifuza naho gushika nta abantu dufise badufasha gusa ntabwo by'iradiyo isanganiro ni mwebwe by'ukuri murakora ibikora inka kuko murabizi ni mwebwe mushobora kubikora nk'ubu nka twebwe urabona twebwe twifasha umviriza urundi burundi burundi nuko rero nshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro murumvise neza yuko Eric Ndwayo abakira na cyane cyane nabo bagitangura kugira ngo ashobore eh, kubamenyekanisha no gushobora kubashira hamwe n'abafise uburyo kugira ngo eh, babikore batere imbere radiyo isanganiro bafashije kubashyira hamwe nabo basanzwe bafise uburyo bwo kubateza imbere ikaba rero turashimiye abari kwakira radiyo isanganiro mu biganiro ubundi burarimba tugashimira n'abari mu buhinga bw'ibyuma nsabye umuhungu wasabye umwuzukuru nsabye mubise yuko tukiriko turavuga ku vyerekeye akamaro k'amasabukuru naho mundwiza nk'aya mango bye bye